بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطرحه قضية شرح دادي دیگه قضية جسدهای اون كساني که آخرین هستن كبارد وارد بهش میشن با آب رود فردوس زنده میشوند و به مانند دانه که وقتی که باران باریده میشه رویده میشن اینها میروین و شکوفا میشن و شکوفه میزنن و این رسول الله للخلق شافع و قل في عذاب القبر حق موضح حق موضح ان رسول الله للخلق شافع دو تا شفاعت داریم یکی شفاعت وقتی که خلائق میرن نزد آدم میگن که شفاعت کن وقتی که از محشر بیرون از قبر بیرون میان که اون مقام محمود اللهم رب هذه دعوت التامه تا آخرش که ما داریم بحث مقام محموده که این مقامات العظما هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفر ارجع ان اكون انا هو که این رجا رجای حق هست یعنی که خداوند بعد داده که به رسول الله بده ولی که ما همچنان از باب تعبد این دعای اللهم رب هذه الدعوه التامه را میخونیم بعد از اذان رسول الله شفاعت میکنه بعد از اینکه میرم پیش آدم آدم میگه من با دست خودت خلقت کردی بده پیش نوح تا اینکه میرم پیش رسول الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا هست که شفاعت میکنه برای اینکه حساب و کتاب بشن و ترازوها آورده میشن و بعد از اون دیگه کسانی وارد جهنم میشن از امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعتگر اونها میشه نزد خداوند که اونها را نجات بده خداوند و وارد بهش بکنه این شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق امتش و در حق خلائق در حق خلائق که حساب و کتاب بشن از اون سرگردانی در محشر بیرون بیان و شفاعت بعدی برای گناهکاران از امت محمد صلی الله علیه و سلم گناهکاران اما معتقد باش به اذن خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند وقل في عذاب القبر حق موضح ومعتقد عذاب القبر واش كي واضحه حديث برای ابن عزم قلت ولا ولا عن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصبح اهل النماز را تکفیر نکن اونهایی كي نماز را ميكونن حتى اگر گناهکار بشن قتل بکنن زنا بکنن از اعتقاد اهل سنت و جماعت سلف امت چیه عدم تکفیر مرتکب کبیره کسی که کبیره انجام داد چه میخواد قد، چه میخواد زنا دزدی اینها کافر نمیشه مگر اینکه شخص کلا رها بکنه مثلا بگه من نماز نمیکنم نماز اصلا نکنه اون دیگه تارک اصل عمله اصلا عمل نکنه این دیگه نماز خونده نمیشه در مقابل مسلمین هم ده نمیشه کسی که اصلا نماز نکنه دیگه من نمیکنم مگر اینکه جاهل باشه به دلیل حدیث حذیفه که میگوید روزی میاد که اشخاصی میان نمیدونن نه نماز چیه نه روزه چیه لا یدرون ما صلا لا یدرون نمیدونن لا یدرون ما صلا ولا صیام بس سره السابعین میگه اینا جهنمی هم که نجات نمیابن بعد میگه اونجا حدیفه در جواب میگه تنجیهم لا اله الا الله تنجیهم لا اله الا الله اینجا بحث عذر و جهل قبلا در کنفرانس تکلیف مفصل فی صحبت کردیم این مسئله رو توضیح دادن یعنی نیاز به توضیح نداره و کسی که جاهل نسبت به این قضیه واضحه اینجا گفت لا یدرون اما کسی بدون عمدن دیگه من اصلا نماز نمی کنم نماز واجب نیست اینجا دیگه معلوم به دین به ضروره را یا قولا یا حالا انکار کرده فرق میکنه اما در از کسالت باش اختلاف بین علما یعنی گاهی بکنه گاهی نکنه امام احمد میگه کافر خالد مخلد در جهنم سه روز رو مهلت داده میشه خونده بکنه اگر نخون سرش داده میشه ولی مذهب جمهور امام شافعی و امام مالک و امام ابن حنیفه رحمت الله علیهم بر اینن که اونها اونهایی که کسالت میوردن در نماز اونها خداوند گناهشون را میبخشه و به عنوان یک گناه خطابش میکنه به عنوان یک گناه کبیره و میگن اون کفری که در حدیث اومده بین الرجل و بین الكفر و بین الشرك و ترک الصلاه فمن ترکه فقد كفر یعنی کفر کفر عملیه مثل فرموده خدا من لم يحكم بما انزل الله هم الكافرون کفر دون کفره حالا این گفتم اختلاف بین جمهور و رحمت ولی که تا حالا رخ نداده در طول تاریخ در 1400 سال کسی به خاطر اینکه یک نماز نخون سرش داده بشه و یا نماز روش خونده نشه یا دفع نشه با یک نماز کسی تکفیر نشده نشده و حتی امام احمد امام احمد هم تکفیرش نکرده و نمیتونیم هم کسی اگر گفت به قول جمهور بگه بهش مرجعی امثال سفر الحوالی که میاد چون آلبانی گفته تارک صلاح کافر نیست میگه تو مرجئی هستی این خلاف چیه خلاف مذهب اهل سنت و جماعت جز مذاهب سلفه سلف حالا بعض اجماع نقل میکنن که بله که صحابه اتفاق داشتن در اینکه تارک الصلاه کافر ولی تارک الصلاه کدوم تارک الصلاه تارک الصلاه یک نماز نخون یا کلا نخون میگه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نماز عصرش ترک شد تا به وقت غروب داخل کرد عمر بن خطاب مل الله قبورهم بیتهم نارا آیا اونجا رسول الله صلی الله علیه و گفت ما ناقض ایمان مرتکب شدیم دیگه باید شهادتین بگیم و دوباره باید غسل بزنیم دیگه باید دوباره مؤمن بشیم با یک نماز اگر کسی از وقتش گذشت هیچ وقت کسی کافر نمیشه مگر رسول الله صلی نماز فجر ازش شد فوت نشد خب این ادله هست وقتی که طرف برای خودش دلیل داره دو طرف برای خودشون دلیل داره دیگه بحث تبدیع دیگه توش نمیاد که آقا بگیم تو مبتدعی تو مرجعی هستی بله اگر گفت که عمل اصلا جز ایمان نیست کسی دزدی بکنه کسی نمیدونم قتل بکنه کسی نماز بخونه نخونه تأثیری در ایمانش نداره این بله این نقض آیه قرآن کرده و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا این نقض زیاد نقض زیادی کرده و نقض احادیث رسول کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره انکار منکر میگن اگر میتونی به عملت نمیتونی به زبانت و نمیتونی به چی به قلبت و ذلك اضعف ایمان این دیگه ضعیف ترین اگر ما بگیم ایمان ضعیف نمیشه ایمان هم زیاد نمیشه با اعمالمون نقض عقیده اهل سنت کردی با توجه به نصوص قرآن و سنت ایمانمون کم و زیاد میشه و گناهی که انجام میدیم زیر مشیت خداست خدا بخواد میبخشه خدا نمیخواد نمیبخشه بخاطر همین خدا میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون یعنی غیر از شرک اکبر ما دون یعنی غیر از اون شرک که چه شرکیه شرک دونو بیشتر نداریم که اکبر یا اصغر ما دون اون اکبر یعنی اصغر یغفر لمن یشاء یعنی برای کسی که بخواد خداوند میبخشه فکلهم یعصی کی از گناه نکنه همه کس گناه میکنه ما غیر از اون کسانی که خدا رو معصومشون قرار داده از گناه و ذل عرش یسبح خدا میبخشه بخشنده خداوند خداوند میگه توبه بکنید من میبخشم شر خوف مرد پرستی رو خدا میبخشه قتل رو خدا نمیبخشه دزدی رو خدا نمیبخشه خداوند صحابه ای که این همه قبل از اسلام مرتکب گناه شده بودن بخشی توبت و تجوب ما قبل ما بیام حرف رسول الله را نقل بکنیم حرف خدا را نقل بکنیم نه اینکه خدا بس میبخشد یبدل الله سیئاتهم حسنات در ازای اون سیئاتشون را حسنات قرار میده اینقدر پاداش گذاشته یعصی يعصي وذو العرش یسمح صف میکنه میبخشه اون کسی که صاحب عرش خداوند یکتا ولا تعتقد رأي الخوارجي إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح مفضوح اون کسی که میاد با گناهان کبیره مؤمنین رو تکفیر بکنه به خاطر قتل به خاطر زنا اون رأیش رأی کیه رأی خوارج تکفیر مرتکب کبیره چه قاتل چه دزد چه زناکار تکفیر مرتکب کبیره کیه خارجی خوارجن تکفیر کار کیه خوارج تکفیر اشخاص بعینشون امام احمد رحمه الله میگفت من قال به خلق القرآن فهو کافر کسی که بگه قرآن مخلوق کافره ولی نمیگفت فلانی فلانی کافره این قول کفره چون نقض قرآنه ولی چون شاید شخص در اجتهادش اشتباه بکنه شاید در اجتهادش اشتباه بکنه مثل معاذ ابن جبل اومد به رسول سجده کرد اشتباه کرد شاید شخص اشتباه بکنه این آیه رو نبینه در قرآن شاید اشتباه بکنه تکبیر عین نمیکرد و پشت سر معمون و واثق و معتصم نماز میخون و این ستن از خلفای عباسی قائل به خلق قرآن بودن ولی با وجود عذر به جهلشون میداد پشت سرش نماز میخوان بس فرق بین اطلاق و تعیین مثل رسول الله صلی الله علیه و لعن فی الخمر عش لعنه فی الخمر عش ده نفر در مشروب ملعون شده کسی که بخوره کسی بنوشه کسی که بفروشه کسی که حمالیش بکنه اجاره بده کنه با با با ولی که حمار عبد الله وقتی که مشروب نوشی نوشید اوردن شلاقش یک بار دو بار سه بار یکی از اصحاب لعنه الله ما اثر ما یوتبه خدا لعنتش بکنه گفت لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله لعنتش نکن لعن عين خودش گفته بود ملعون تشوف مشروب بنوشه ولی اینجا خاصه لعنتش نکن فرق بین لعن عام و لعن خاص فرق بین اون کفری که ما اعتقاد داریم و کسی که کفر انجام بده شاید اون شخص جاهله شاید معذوره یک عذر خدا بهش بده حالا میخواد عذر جهل باشه میخواد اشتباه باشه میخواد عجز باشه مثل نجاشی نتونست حکم به ما انزل الله بکنه میگه نجاشی کافر است. حکم به ما انزل الله نکرد اسلامش اعلام نکرد بس اینا موانع هستن که قبلا علما در بحث تکفیر توضیحش دادیم که حاله میدیم رجوع میدیم به اونجا بس رأی خوارج تکفیر مرتکب کبیره است ولا تعتقد رأی الخوارج انه مقال لمن يهوى این مقال صاحب حواس مثل ذل تبیمی و اومد ظاهر قضیه را گرفت که رسول الله به این داده اون نداده گفت اعدل رسول الله میگه و من یعدل الا ما عدل قال الله على اهل السماوات والارض فلا تأمنوني خدا من امین شمرده شما من امین نمیشه و این شخص گستاخ رسول الله صلی الله علیه و بعد که پشت میده میگه این شخص از نسل این از اتباع این کسانی میان یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان مسلمان را میکشن مشرکین رها میکنن در روایتی که می کلاب اهل النار سگان جهنم سگان جهنم والله لئن عشت اگر میفرمای والله اگر قسم میخورم اگر من زنده و اونها خروج بکنن بیان دار و به خودشون تشکیل بدن والله نم قتل عاد مثل قوم عاد اونها رو سربنیت میکنم نابودشون میکنن خوارج کسانی هم که گناهکاران را تکفیر میکنن این رأی خوارجه این صاحب هواست ذوالقویس سرطبی صاحب هوا بود رسول الله نمیکنه خدا امینش شمارده بر اون اموال بر اون غنیمت ها تو قرآن رو تو بهتر از رسول الله صلی الله علیه و میفهمی صاحب حواس مثل حدیث اتدنا من المفلس بعد بحث قاتل کی میشه نه شما تعبیر میکنید این حدیث رو میارید کدوم تعبیره حدیث رسول الله تعبیره ظاهرا از تعبیره شما میخواید نصوص رو به هم دیگه بزنید این نص رو بگیرید نص دیگه رو رها بکنید باید به نصوص جنب بندیم از باب با رسول الله علیه و مقال لمن يهواه يرضي و یفضح جرمی منظور نزول پیدا میکنه در جهنم عذاب میبینه حلاق میشه با این حرفش چون رسول الله گفته کلاب اهل النار کلاب اهل النار سگان جهنم و یفضح و زشتم میگردن به این اعتقادشون خدا مؤاخذشون میکنه به این اعتقادشون چون احداث ما تدری یا محمد ما احدث من بعدك نمیدونی این که با این اعتقاد خون مسلمان ها را حلال میکنن خون مسلمان ها را میریزن خونی که رسول الله صلی الله علیه و اشاره به کعبه میکند و میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم والله میگوید شرف خون مؤمن از بالاتر ای کعبه خون مؤمن رسول الله صلی الله علیه و سلم اون شخصی که کافر بود و این شبهه بود کان متعبدا یا رسول الله میخواد خود پناه بده به این کلمه شبهه بود درش رسول الله ناراحت بود اشققت عن عن قلبی قلب شکاف شخصی که فاصلش چند ثانیه بین کف بیشتر نبود با یک کلمه رسول الله صلی ناراحت میشه شخص نماز میخونه روزه میگیره بعد میگیم راحت این کافر اون کافر نیست از کجا میدونی رفع شبهه شده نشده و در مقابلش ولا تکو مرجئیا لعوبا بدینه الا انما المرجئ المرجئ بالدین یمزحه میگه مرجعی نباش مرجعی کسی که میگه عمل جز ایمان نیست میخوای دزدی بکن میخوای دزدی نت میخوای دزدی هم نکنی یا مثلا نمازم بخونی تأثیری نه در ایمان داره نه در تقوا نه ایمان بالا میره نه پایین میاد فرق بین مرجعه و مرجعه فقها چه فرقی ابن از حنفی دفاع میکنه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین از امام طحاوی در بحث تعریف ایمان که میگه قول و عمل میگه درسته امام به حنیفه رحمت الله علیه اگر گفته عمل جز ایمان نیست ولی که هیچ وقت نگفته که عقوبت عمل خودش نمیبینه میگه دوز باید جهنمی بشه و عذاب دوزیشو بکشه قاتل هم همینطور تأثیر در عمل تأثیر در عقوبتش داره ولی تأثیر در اصل ایمانش نداره اون ایمانی که به خدا داره یه چیزیه حتی این اجتهاد از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولی که خلاف برخلاف اون یعنی ثواب خلاف قول امام احمده که عمل جز ایمانه به خاطر همین خدا اسم بعض از اعمال رو گذاشت ایمان مثل نماز و ما کان الله ليضيع ایمانک من یعنی صلواتك و ایمانم ایمان شرعی چنانچه ما در احادیث داریم ایمانو بقرم و ستون شعبه و در سبعون شعبه اعلاها شهاده شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله بالاترینش قول به زمان ادناها تل الاذى عمل از ایمان از ایمان نیست اگر بگیم از ایمان نیست حدیث رسول الله را رد کردیم والحیاء شعبه من شعب الايمان حیاء شعبه یا شعبه از قسمتی از قسمت های ایمانه ایمانی که چندین شعبه میشه پس مرجعی اون کسی که میگه حمل تأثیر نداره و ایمانمون مثل ایمان فرشتگانه و مثل پیامبران خداست اون شخصی که میگه این حرف رو میزنه اون مرجعی اون با دین داره بازی میکنه یعنی چی که ماها مثل پیامبر خدا باشیم میگه میشه ولا تكن مرجئيا لعوبا بدينه الا انما المرجئي بالدين يمزح این داره با دین بازی میکنه یعنی يعني اون مرجئی که میگه عمل جز ایمان نیست داره با دین بازی میکنه میگه میخواد به قول معروف راه برای گناهان خودش باز بکنه و قل انما الايمان قول و نیت و فعل امام شافعی رحمه الله میگه اجمع الصحابه و من بعدهم من اهل العلم و من من ادراك من من ادراك من اهل العلم ان الايمان قول وعمل ونيه اینجا امام ابو عبد دانی هم میکنه قول و نیت و فعل على قول النبی مصرح اون چنانچه مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که حدیث ایمان رو گفتیم چنانچه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده ایمان قول و نیت و فعل بعضی این شبهه خصوصا امام ابن عبد حنفی اشاره میکنه به بحث عمل که آیا عمل شرط کمال شرط اصل نکنید خود عمل را شاید مثلا بعضی قلمش رو بلند شیخ البانی میگه مطلقا عمل شرط کمال با توجه به اون چیزی که ابن حجر میگه و کسان دیگه ولی که میگم سبق قلم سبق لسان شاید در این با چون اگر شرط, شرط کمال بود الا حتی کلمه شرط اصولی شرط ایمان اصل ایمان رکن ایمان این کلمات اصول فقه یه جا بحث اعتقاد یه جای دیگر خصوصا در بحث اصطلاحاتی که ما گذاشتیم چون هر کسی که اون اصطلاح رو میگه اصطلاح رو به اعتبار ذهنیتی که خودش داره اون کسی میگه رکن ایمانه اون کسی میگه شرط ایمانه یکی دیگه میگه اصل ایمانه ما اکتفا میکنیم به همون عبارتی که سلف استفاده کرده ما هم اصل اصول ایمان اصل ایمانه کلمه شرط خصوصا شرط کمال مشکل کجا ایجاد میشه مشکل اینه که اگر بگیم عمل شرط کماله یعنی اگر کسی گفت من مؤمنم و اعتقاد به ایمانم داشته بود اعتقادم داشته باشه اگر عمل نکنه اینم بازم مؤمنه خب اگر اینطوری اگر انسان مؤمن باشه پس چرا خداوند سرزنش میکنه منافقین اذا قاموا للصلاه قاموا كسالا چرا رسول الله میگه که لقد حممت ان امر الناس فيحتطبوا گفتم اگر میخواستم بگم که هیزم بیارید که آتش بزنید که اونایی که دیر به نماز میان خونه هاشون برم آتش بزنن اگر عمل اصل ایمان نبود چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم برخورد میکرد با اعمال منکر چرا خدا من تشریع کرد دست دوز بشه اگر عمل جز ایمان نیست ربطی به ایمان نداره چرا خداوند در ازاش در, در ازای ایمانی که با اون اعمال پایین و بالا میره چرا رتبه فردوس خودش و رتبه پایین تر چرا بهش درجات قرار داد درجه ای از درجه دیگر بالاتر رتبه از رتبه دیگر بالاتر چرا به خاطر تأثیر عمل در ایمان چون عمل اصله بله جزئیات اعمال شرط کماله یعنی چطور شرط کماله یعنی اگر شما نقصی در ایمانتون ایجاد, ایجاد شد شما دیگه اصل ایمان رو دارید استدلال به چی میشه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مستفین از بندگان خدا کیان مؤمنین فمنهم ظالم لنفسه کسانی ظلم در حق خودشون کردن یعنی چی یعنی اصل ایمان رو دارن یعنی مستفیدن اصل ایمان رو دارن ولی که کمال ایمانشون ناقص شده کمال ایمانشون یکی از شروط ایمانی که باید کامل بشه ناقص شده مثل فرموده خداوند وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا اینجا نفی اصل ایمان نیست نفی کمال ایمان چرا چون مسلمان مؤمن که هست وارد اسلام که شده خدا نمیگه کافره چون ضد ایمان کفره ولیکن اینجا ایمان مراد چیه مراد اون ایمان اون ایمان کامل نفی ایمان کامل رسول الله وقتی غنایم تقسیم میکرد به فلانی میداد به فلانی نمیداد چی گفت یک از اصحاب گفت یا رسول الله و هو مؤمن فلانی مؤمن بهش ندادی قال او مسلمون نه مسلمونه خب اینجا چی میگن علما یک از چیزایی که ما در عقیده داریم اسلام و ایمان میگن که اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع یعنی چی یعنی اگر لفظ ایمان اسلام اگر یک جا بیان معناش فرق میکنه مثل لفظ فقیر و مسکین با هم اومدن معناش فرق میکنه جدا اومدن رو یکیه فقیر و مسکین اگر در یک جمله بگیم به فقیر این قد بده به مسکین این قد اول به فقیر بده بعد به مسکین فقیر این یعنی کسی هیچ چیزی نداره مسکین مندازه خودش داره ولی اگر ما در نسی به فقرا بدید مسکین هم شاملشه اسلام و ایمان هم همینطور وقتی که میگیم یا ایها الذین آمنو یعنی مسلمان هم شاملش میشه وقتی که میگیم مسلمان هم اینطور مؤمنین هم شامل بیش فرقی نمیکنه لفظ اسلام اگر مجزا بیاد و لفظ ایمان هم همینطور معانی هم دیگر رو در بر میگیرن حالا چطور تفسیر میشه وقتی که با هم میان اذا اجتمع افترقا معناش چطور میشه میشه اسلام اعمال ظاهر و ایمان اعمال باطن به نص حدیث رسول الله قال من الاسلام قال ان تشهد لا اله الا الله و بعد گفت نماز بعد گفت روزه بعد گفت حج درسته مزکات، اعمال اعمال ظاهر رو در نظر گرفت و وقتی گفت ایمان گفت که چی اعمال باطنی پس اینجا نف نفی اصل نیست چرا میگیم نفی اصل نیست نفی ایمان نیست فمنهم ظالم لنفسه نفی اصل نیست چون خداوند گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء چون خداوند اثبات ایمان کرده برای قاتل و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما اثبات ایمان کرد برای قاتل یا نکرد اثبات ایمان کرد اینجا هست که ما میگیم بین نصوص باید جمع بسته بشه باید کنار همدیگه گذاشته بشه اگر ما میگیم فمنهم ظالم لنفسه که از جمله اونها قاتله اگر میگیم نفی ایمان شده ولی نفی اصل ایمان نیست به خاطر چیه به خاطر اینکه خداوند اثبات ایمان کرده برای قاتل و این طایفتان من المؤمنین قتلوا اثبات اصل ایمان رو داره ولی که در فروع در جزئیات ایمان دچار نقصان شده و ظلم در حق خودش کرده و منهم ظالم لنفسه و منهم مختصد یعنی چی مختصد اکتفا کرده به اون واجبات اون عربی من گفت یا رسول الله نماز فرض هم بخونم روزم بگیرم فلان بکنم بهشتی هم گفت بله اگر افلح این صدق اگر صادق بود یعنی همون طور که خدا خواسته انجام داد واقعا ملتزم بهش شد این مقتصد اکتفا کرده نه اینکه رها کرده ظلم کرده به این و اون چون اعمال دیگران فیاخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته، حقوق آدمیین با قضا بشه حق خدا برای کسی که بخواد میبخشه بس کسی که گناه انجام نده مقتصده کسی که مرتکب حرام نشه نمازش رو به تاخیر نندازه یا نمازش ازش بود نشه کسی که ملتزم نمازهاش باشه اون شخص مقتصده و منهم سابق بالخیرات سابق بالخیرات درجه احسانه نگاه کنید در این آیه درجه اول اسلام اومد درجه اسلام ظالم لنفسه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولك قولوا اسلمنا کسی که اعمال ظاهر داره ولی مشکل داره در چی در فروع ایمانش و منهم مختصر که همون درجه شیه ایمانه و درجه احسان بالاتر از درجه ایمانه محسنین کسانی بالاترن سابقون بالخیراتن پیشه میگیرن در اعمال نیک لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه اینجا هست شخص داره پیشه میگیره پس این مراتب ایمانه رتبه های ایمانه بخاطر همین بعضی ها شاید قلمشو در این باب بلغزه و بیان تعبیر بکنن با توجه به این نصوص بیان تعبیر بکنن که کل اعمال شرط کمال خیر اینطوری نیست کل اعمال اصل ایمانه کسی نمیتونه مؤمن بشه بدون عمل یعنی کسی بگه من میگم شهادتین و اعتقادم به خدا دارم عمل نمیکنم این شخص کافره اصل ایمان رو نداره چرا چون اصلی از اصول ایمان درش نیست ایمان باید سه تا اصل درش باشه تا این شخص مؤمن بشه باید قول شهادتین رو بگه اعتقادش هم درست باشه تا منافق نباشه ریا نباشه این یعنی ایمانش فرار از کف نباشه فقط فرار از شمشیر نباشه نیتش درست باشه و ملتزم به اعمال باشه پایبند باشه یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح وينقص طورا بالمعاصي ایمان با معاصی کم میشه و ذلك اضعف الایمان با معاصی عدم نهی از منکر گناه انسان انکار منکر نکنه گناه کان لا نهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فعلشون عدم نهی از منکر فعل بدی بود که خداوند عقوبت بر آنها نازل کرد و آنها را توبیخ کرد بس ایمان کم میشه با گناه و تارة بطاعته ینمی و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان ایمان زیاد میشه هر چیزی که همونطور که علما گفتن زیاد میشه کمم میشه خوندی دنبال علم رفتی ایمان بالا میاد نرفتی دنبالش پایین میاد بخاطر خاطر همینه که ما در بحث زیادی و کمی ایمان تفضیل میکنیم کردیم ابو بکر صدیق بر عمر بن خطاب این تفاضل از کجا آمد از ایمان از ایمان و صدق و صدیق از منزلتی که پیش خدا داشت با اون اعمالی که انجام داده بود برتری که داشت درسته با توجه به اون مکانتش و اون اعمالی که انجام داد پس با طاعتی که داشت او بقل صدیق بالا رفت و بعد عمر بن خطاب و به طاعتی ینمی و ما هم میدونیم از بدهی نزد ما که اعمال ما به پای اعمال گرد پای بقل صدیق نمیرسه قابل قیاس نیست و فی الوزن یرجح و در ترازی اعمال ترجیح پیدا میکنه تنگینی میکنه همونطور که حدیث بطاقه داریم شخصی خیلی گناه انجام داده بل یکی از اعمالش اونم لا اله الا الله را میارن در کفه ترازو میارن اعمالش از اون طرف این کلبه لا ترجیح پیدا میکنه این عمله منزلته که خدا داده این شخص معذور بوده در اون گناهانش الله اعلم فقط بحث اینه که اعمال انسان در وز ترجیح پیدا میکنه یعنی ترازوی کفه اعمالمون سنگین میکنه این در رد مرجعه داره میگه مرجعه شمایی که میگید اعمال جز ایمان نیست پس چرا آدم محاسبه میشه روز قیامت ترازو ورده میشه اعمال ورده میشه حساب کتاب میشه چرا پرونده اعمال ورده میشه بس میگه کار خدا بیوده است چرا حساب کتاب بشی و دع که آراء الرجال و قولهم فقول رسول الله و وأشرح میگه دنبال آراء رجال نباش تعصب نداشته باش چون امام اعظم رحمه الله امام ابو گفته دیگه نیا ادامش بده و تعصب به خرج بدی شاید امام ابو حنیفه و واقعا هم داشت امام ابو حنیفه چه موقع امام ابو حنیفه رحمه الله اینجوری هر زد خوارج داشتن مردم میکشتن میگفتن هر کسی فلان عمل انجام داد کافره امام ابو حنیفه گفت تو خب عمل ربطی به ایمان نداره ایمانش در قلبشه عملش در جوارحشه شما این قلبش میدونه چه خبره که شما دلبارش و اعمال رو میکشید این شبهه ما ابو حنیفه بود نه اینکه اعمال تأثیری در ایمان ندارن بحث پاسخگویی در مقابل کی بود پاسخگویی در مقابل خوارج جلو خونریزی رو بگیره هر که چی که ما میگیم اینجا اجتهاد کرده و اجر خداش شد خدا داره ولی اینکه ما دیگه چطور ما آیا عذر داریم پیش خدا اگر بخوام تقلید بکنیم کوکورانه بدون اینکه نگاه به ادله و نصوص بکنیم و دع عنك اراء الرجال و قولهم فقول رسول الله اذكى و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم خالصتر و روشنتره پاکتره واضحتره و ذلك اضعف الايمان ایمان ضعیف شد ایمان کامل زیاد میشه بله من نص قرآن من نص سنت و یتلت علیهم آیاته زادتهم ایمانا من قرآن ولا تكن من قوم تلهوا تلهو بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدح مبارزه با اهل حدیث خصمت مدافعین سنت رسول الله نباشن روز قیامت خصومت دشمنانت یا کسانی که جلب اونها میخوای بیسی اهل حدیث نباشن اونها سینه خودشون تن خودشون راستپر برای حفظ دین قرار دادن اونا مجاهدین در راه حفظ دین بودن بخوای اهل حدیث متمسکین به سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم را زیر سوال ببری بخوای توهین به اونها بکنی مسخرهشون بکنی ریششون داریه لباسشون اینقدر کوتاهه پاهاشو به هم چسبوندن نمیدونم اگه مسخره کردی بدون که خصم در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عباد و عباد صالحین بند اونهایی که هدیشون هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و بدون این مسخرت نه به اون اهل حدیثه بلکه به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسخره کرد قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون اب الله و آیاته چی گفتن مگه درباره مجاهدین گفتن عجب شکمی بزرگ کردن گنده کردن با غنیمت خوردن مفخور مفخوری دارن میکنن شکم گنده کردن با غنیمت رسول الله صلی الله علیه و خشکی میشه و این آیات نازل میشه با یک حرف اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ما فقط شوخی داشتیم میکردیم نخوض و نلعب شوخی داشتیم میکردیم خداوند میگه قد کفرتم بعد بعد از ایمان تو کافر شدی این عمل تو کفره چرا؟ چون توهین به حدیثه توهین چیه؟ توهین به شریعت خداست دین خداست این دین خداست هرچه ما تکفیر نمی کنیم اگر کسی گفت ما بهش قصد میریم شاید جاهل شاید نمیدونه باید یاد داده بشه ولی که این توصیه است این تعلیمه که اینجا به همون یاد میده امام ابن ابی داود ولا تکن من قوم تلفوا بدینهم از جمله اهل بدعت مباش که دین خود را چه گرفته و ودع عنك آراء الرجال وقول فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهفوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا از أهل بدعت مباش کسانی که دینشون رو چه قرار دادن و اومدن طعن در اهل حدیث وارد کردن منظورش یک جمله و دو جمله نبود یک قسمتش طعن در اهل حدیث با شکل و ظاهر یه قسمتش برمیگرده به اعتقاد مثل طعنه در امام احمد امام احمد تنرو بوده امام احمد فلان بوده یا امام مالک اینطوری بوده یا امام شافعی اینطوری بوده یا امام فلانی اینطوری بوده طعن در اهل حدیث مدافعین از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد نکن و دین را بازیچه دست خودت هوا و هوس خودت قرار مده ولا تکن من قوم تلهو بدین این روش روش انتقاد از مدافعین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که این حدیث را بهمون رسوندن و فهموندن اونایی که گفتن مثلا ایمان قول و عمل و نیت چون امام شافعی اجماع محدثین رو نقد کرد در در این قضیه در بحثی که ایمان قول و عمل و نیت نه یا اینا رو مسخره کن بگو اینا نگو اینها نگو اینها خوارجن اگر این کارو کردی توی که اومدی با تعصبت یا با هوای خودت داری این حکم رو میکنی تو اگر اومدی حک کردی بدون که راه راه اهل بدعت نه راه اهل سنت چون راه اهل سنت مدافعین رسول الله صلی الله علیه و آله یکیه عقیدمون 1400 ساله سبحان الله از زمان رسول الله عبدالله بن عمر رد بر قدریه بعد از اون امام مالک رد بر کسانی که استوای خدا را انکار کردن و همچنین بعد ما محمد کسانی گفت قرآن مخلوقه دفاع از ما صفات خدا کردن همینطور همچنان یک عقیده راسخ بین این و بین ابو عمرو دانی که درست خوندم بین تحاوی و بین دیگر همشون یکی در توحید یکی هم توحید ما صفات در توحید ربوبیت در توحید الوهیت در توحید عبادت یکی در تمامی مسائل در مسائل ایمان یکی شاید یک کسی تعبیرش اشتباه باشه از ائمه اهل سنت مثل اون چیزی که امام ابن عز میگه میگه اختلاف لفظی بین ما بین مرجعه فقها و اهل سنت در قضیه ایمان میگه چون سبق لسان بوده حالا هرچند که ما نمیخوام در وارد اصل مسئله بشه که اختلاف لفظی بوده یا معنوی ولی که به طور کلی عذر میدیم اگر یک کسی با اهل حدیث مخالفت کرده در یک قضیه عذر بهش میدیم و این شبهه را اینطوری برطرف کردیم که بحث بحث خوارج بوده ولی که اینکه انسان بیاد همه اینها رو رها بکنه محدثین که گفتن ایمان قول و عمل و نیت و گفتن الله بالای عرشه و الله معیتش و قربش با دیدن و شدیدنه بخواد مسخره به اونها بکنه دین اونها اعتقاد اونها فهم اونها را از قرآن و سنت بخواد زیر سوال ببره این تعان راهش راه بشر مریسی و راهش راه جهب و صفان و نقوام معتزلی و جاحب و دیگران از سران اهل بدعته راهش راه اهل حدیث نیست اونهایی که اومدن سنت را نقض بکنن راه اونها را پیش گرفته چون اونها بودن که تقابل و مقابله میکردن با امه اهل حدیث راه اونها را نگیر راه حق را بگیر برو دنبال دلیل ببین دلیل چی میگه ببین قرآن چی میگه نه یا بهانه به تراش به دلیل قرآن با قول فلانی اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا نگو زیادی عمل زیادی فلانیه نه یا نصر از ظاهرش خارج بکن با اون عهد ذهنی با اون تفکر خودت با اون شبهه شبهه عقلی ارسطو نه یا بگو که ایمان یه چیز مرکبیه اگر یک تیکش رفت همش از بین میره مثل عدد ده اگر یک تیکش رفت همش از بین میره نه یک شبهه عقلی را مطرح بکن برای یک مسئله ایمان ایمان کی گفته که اگر یکی کش بره همش از بمیره میگه حدیث اون گناهکارا رو نخوندیم اون قاتل اون زناکار که پخته شده در جهنم مگر نجات نیاد اگر اون اون اعمالی که از بین رفته بود مگر به خاطر لا نجات پیدا نکرد یک ذره از ایمانش باقی مونده بود مسئله خیلی مهمی هست که انسان یکم به خودش بر بگرده من چه دلیلی دارم که این آیه را به معنای غیر حقیقیش بگیرم بگم این زیادی خود ایمان نیست چه دلیلی دارم که این آیه را صرف بکنم آیا گفته ارسو که ایمان حقیقت مرکب دلیل میشه اگر حقیقت مرکب بود پس چرا کسانی از جهنم نجات پیدا میکنند نیا یا با قاعده ارسو روی روی کلام خدا حکم بکنی إذا ما اعتقدت دهرا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح يا صاحي هذه يعني يا صاحبي أي دوست السماء أي مؤمن كباهم قاهم بود در روز قیامت اگر این عقیده را در طول زندگی داشته باشی اذا ما اذا ما ما اعتقدت الدهر يا صاحبي يا صاحي هذه اگر اعتقادت این باشه که من گفتم رهرو کی بودی مدافعین سنت سنت رسول الله صلی الله علیه و فانت على خیر این راه راه خیره والذین تبعوهم باحسان اونهایی که به نیکی پیروی کردند فانت على خیر تبیت و تصبح صبح شامت که بلند میشی و پا و میخوابی زندگیت روی خیریته اعتقادتو پاک کن صاف کن و در دینت با بصیرت باش نه با تقلید قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره در دینت با بصیرت باش نه با تقلید و صلی الله علی محمد و علی آل محمد